тоді закидає назад голову, заплющує очі і театрально починає читати по старогрецьки, а потім по-українськи. Музо, повідай мені пробувалого мужа. Всілякі приватні папірці він часто підписує так Донат Безпалий, найбільший гуманіст ХХ віку. Але тямиться він і на архітектурі на будівельних матеріалах, на оперній музиці і ще дідько знає на чому. Саме через те ніхто не може в ньому визначити межі дивацтва справжнього і вдаваного. Часом від нього можна почути найнесподіваніше і найрозумніше рішення. Безпалий сидів крайнім у першому ряду, зіперши руку на підвіконня, схилився на неї високим чолом і дрімав. Чи вдавав, що дрімає? Бо хіба можна було одгородитись від гамору в залі? І коли майдан запитав його думку, він забрав руку, стріпнув сивою головою і все ще, перебуваючи в полоні справжнього а може, вдаваного сну, сказав Я приєднуюся. Гримнув регіт. До кого ви приєднуєтесь, Донате Прохоровичу? їдко посміхаючись, запитав майдан. Було видно, що він задоволений відповіддю. Можливо, і сподівався на щось подібне. Хотів у такий спосіб спедалювати засідання перевести його в інше русло, суміші серйозної розмови з гумором. У серйозному завжди можна сховатися за жарт, а жартома сказати стільки, скільки потрібно для протоколу. А остаточні висновки щодо ірші зробить інша інстанція. Бо надто вже став на захист молодого проєктанта головний інженер а їм же разом працювати і працювати. Де він ще знайде такого одержимого, такого талановитого головного, в чомусь грубуватого, але наполегливого, сповненого всіляких ідей і прожектів. Ці прожекти тільки пересівай, перевіряй іншими розважливими головами і впроваджуй, одержуй подяки, преміальні нагороди. І дуже важливо, що сам Тищенко майже байдужий до всіх тих почестей і зовсім не претендує на місце майдана. Якось той пожартував. Можливо, мене переведуть на іншу посаду, то ти приглядайся, тобі сидіти в цьому кріслі. І Тищенко злякався просто панічно. Попросився так жалібно, майже по-дитячому, я з тобою, Денисе Івановичу. Отже, навпаки, майдан боявся, щоб у нього не забрали Василя Васильовича. І тому в похвалах на його адресу там на горі, в главку і міністерстві був обережний і скупий. Через те він радо підтримав грубе спалого, повторив ще раз то до кого ви приєднуєтесь? До тих, які, ну, напружено шукав шпарки безпалий. Які зверху? гукнув Рубан. До більшості, врешті знайшовся безпалий. Але оскільки більшість поки що не була визначена, і всі відчули, що випадково, сам того не сподіваючись, безпалий покладав рішення на всіх. У залі не засміялися. Скільки я вас пам'ятаю, Донате Прохоровичу, ви завжди приєднувалися. Чи то з удаваною, чи то зі справжньою досадою сказав майдан. Карі, вицілі, розумні очі безпалого дивилися сумно і ледь винувато. Тільки тепер майдан помітив, що вечірко все ще стоїть на трибуні. Усім своїм виглядом той показував, що сказав ще не все.